Sabi delikado Nakalikod sa'yo ay di baril at sindikato Alam mo sa sarili mo kung anong kagustuhan Maangas sa mata nila kaya mo napusuan Ako galing ng kalsada Ikaw mansyon Kung may competition lang sa puso ko Ikaw kampyon Pag sumilip sa laman ng isip ko Ikaw andon Santabinan muna natin kung anong meron ngayon takot ang nananalaytay sa akin dugo Mas ayos na madurog ang puso sa bungo Pero panalangin ko makasama kang lumipad Kung pala rin maging akin ka hanggang sa umidad Wala kong salapi sa lalaki mo panapat Hangarin lang manalo ang papel ko kumapal Sana pagtingin mo sa akin di mabaling tumagal Di palaging papalarin kung sakaling sumugal Kasama maglakot Sabay kasabay magpausok Sa'yo ko palagay sumakay pag malumot Kang tagasaway pag ako ay wala sa hulog Handa mong ibigay ang kamay mo pati puso Kasamang maglakbay kasabay magpauso Sa'yo ko palagay sumakay pag malumot Kang tagasaway pag ako ay wala sa hulog Handa mong ibigay ang kamay mo pati Bawal puso Bawal nilang malaman na magkasama tayo Magkayakap na nabubulungan sa malayo Pati ka natatakot na sa mundo ko damayo Pagmamahalan natin Tayong dalawa ay delikado Kasi ako'y galing lang unang alsada Kaya magustuhan nila walang pag-asa Halos magkaibang mundo pa nakatapak Ang kalat bakit mo nasaya pagkapahama? Bawat di maawas? Ang sarili ko mapamahal Kahit langit lupa ang agwat ng pagtagal Ay makamit mangyari ang mga dinarasal Hangarin na pinagsama-sama at pinakapal tinaasan Ang tingin sa sarili ko Maswerte pa nga dahil ako ang napili mo Aalayan ang singseng ang daliri mo Kahit na ikamatay ko ang pag-ibig mo sabay magpausok Sa'yo ko palagay, sumakay pag malumot Ikaw tagasaway pag ako ay wala sa hulog Handa mong ibigay ang kamay mo pati puso Kasamang maglakbay, kasabay magpausok Sa'yo ko palagay, sumakay pag malumot Ikaw tagasaway pag ako ay wala sa hulog Handa mong ibigay ang kamay mo pati puso Hirap mamahalin, sabi delikado Nakalikod sa'yo ay di baril at sindikato Alam mo sa sarili mo kung anong kagustuhan Maangas sa mata nila kaya yaman na pusuan Ako galing ng kalsada Ikaw mansyon Kung may competition lang sa puso ko Ikaw kampyon Pag sumilip sa laman ng isip ko Ikaw anton San tabi na muna natin Kung anong meron ngayon Hirap mamahalin Sabi delikado Nakalikod sa'yo Ay di baril at sindikato Alam mo sa sarili mo Kung anong kagusto Tanga sa mata nila kaya mo napusuan Ako galing ng kalsada, ikaw mansyon Kung may competition lang sa puso ko, ikaw kampyon Pag sumilip sa laman ng isip ko, ikaw andon Santabi na muna natin kung anong meron ngayon Ako galing ng kalsada, ikaw mansyon Kung may competition lang sa puso ko, ikaw kampyon Pag sumilip sa laman ng isip ko, ikaw andon Santabi na muna natin kung anong meron ngayon